Yəni biz keçən dərsdə təkvir və onun davabiti, yəni kitabından İbrahim Ruhelin kitabından artıq yəni keçən dərsdə dedi ki, e, küfrün itlaq etibarı ilə e, növlərindən danışıq və dedi ki, e, itlaq etibarı ilə küfr yəni iki qismə ayrılır, mutlaq və müəyyən və dedi ki, mütləq küfür də vəsiflərə görə və hətta ki, hansısa bir e, camata görə, firqəyə görə olunur və müəyyən küfr isə artıq həmən o küfrü artıq müəyyən fərdlərə, yəni aid eləmək, yəni e, bildirməkdir. Və bu gün də dedik ki, inşallah, yəni küfrün şöbələrindən və onların haqqında, yəni dəlləri haqqında yəni danışacağıq. Və ümumiyyətlə e, imanın şöbələri olduğu kimi necə ki, Peygəmbər buyurub ki, "Əl-imanu bidun və sittuna bir və təqrib iman bidun və sabuna şöbə." İman deyir, e, 60 və bir neçə şöbədir və ya da ki 70 bir neçə şöbədir. Hansı ki Pensan buyurub ki, əl-həyə, əl-həyə şöbətun minəl iməndir, həyə şöbədən bir imandır və həmçində başqa e, imanın şöbələri barəsində hədislər gəlib, hansı ki, Pensan buyurur ki, yəni e, yoldan əziyyəti götürmək, qardaşının üzünə gülümsəmək, bunlar hamısı yəni, imandan bir şöbədir. Yəni, şöbə o deməkdir ki, yəni iman bir şey deyil. Yəni, bu həqiqi mənada yəni, bizimlə xavarizin və yaxud da ki, mühtəzilən və yaxud da cəhmi ilə arasında ən böyük ixtilaf da iman məsələsidir ki, yəni biz etiqad biz dərslərin əvvəldə danışdıq ki, yəni əhlüsünnə etiqad eləyir ki, iman bir şeydir. Və bu sən kimisə ittiham eləməkdən ötəri, küfrdə hansı bir məsələdə ittiham eləməkdən ötəri, sən iman, həqiqətul iman ində əhlüsünnə vəl cəma, nə deməkdir onu bilməz. Yəni əhlüsünnədə imanın həqiqəti nədir? Yəni onlar o kəslər ki, bir günaha görə, bir əmələ görə, bir feylə görə kimisə iddiam edirlər, onlar həqiqi mənada iman nədir? Yəni imanın həqiqəti nədir? Yəni iman e, başa düşülməyi nə deməkdir? Onu insan o həmin insanlar dərk eləmirlər. Və onlar məsəl üçün görürsən ki, məsəl üçün, elementar bir misal deyək, əgər mən tam ki, kimisə küfürdə ittiham eləyirəmsə və gəlib mənə deyirlər ki, sən nə üçün saqqal qırxsan, nə üçün balağı uzatsan, nə üçün musiqi qolsan, nə üçün zinə eləyirsən, mən deyirəm ki, o bir asili idi, mən biləm asili idi, tövbə eləm, Allah da mənə bağışla. Yəni, mən onu ehtiqat eləmirəm ki, yəni ki, bu nə deməkdir, bu, mən özümü bəraət qazandırıram, mən zinə eləyirəm, Nə olsun üzünə elə, mən ehtiqat biləm günahdır, aydındır. Yaxşı, əgər sən bu məsələni nə üçün qardaşıva, nə üçün Əliyə, Vəliyə, Məhəmmədə nə üçün bunu aid eləmirsən? Problem burasında ondadır ki, mən onu özümə üzr sayıram. Məsəl üçün, deyə bilərəm ki, bəli, mənim imanım zəifdir, mən beləyəm, ehtiqat eləmirəm ki. Amma baxmayaraq, mən o günahı yerinə yetirəm. Və sən gedib ona deyəndə ki, yaxşı qardaş, sən deyirsən ki, filankəs kafirdir, filankəs mürtəddir, çünki Allahın hökm, hökm yemir. Sən qarşı buna ehtiqat eləmir axı, haradan bilsən ehtiqat eləyir? Deyir, onun əməl eləməsi yetir. Yaxşı, əgər sən kiminsə əməl eləməyinə görə Deydin, bildirdin ki, bəli, onun əməl eləməsi onun ehtiqatını bildirir. Yaxşı, o əməlləri sən deyilsən axı. Həmən asiləri sən deyilsən axı. Aydındır. Necə ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, deyir ki, məsəl üçün e, Allahın hökm hökm vermək, Allahın hökm o təkcə o demək deyil ki, o demək deyil ki, məsəl üçün e, əl kəs, təkcə əl kəs, qol kəsmək, zina eləmək, zinanı ittiham eləmək, zinalı daşqala eləmək. Deyir, Allahın hökmləri təkcə bu deyil. Allahın həmçinin hökmlərinə aiddir. Allah nə deyir? İnna Allah ya'muru e, bil ədl və ihsan. Allah Subhanahu ədaləti və ehsan olmaqda əmr eləyir. Ədaləti nə deməkdir? Və baxımdan bax gör. Bax gör kafir dövlətlər. Yəni ki, ədalətlə, yəni özlərinə görə onlar ədalətlə hökm verirlər, vermirlər verirlər. Yəni onların özlərində baxmayaraq hökm Allahın hökmü deyil. Yəni ki biz e, yəni o cahillər ki kimsə Allahın hökmündən danışırlar, onlar Allahın hökmünü yalnız nəyə ad eləyir? Yəni deyir ki Allahın hökmü nədir? Deyir oğrun əlini kəsmək, ondan sonra e, e şa yalandan şahadət gətirənə həşəddən qamçı vurmaq, zinakarı məsəl üçün daşqalamaq. Yəni Allahın hökmü təkcə bu 3-4 dənə məsələ deyil. Yəni insan öz valideyni ilə düzgün davranması, qonşu ilə düzgün davranması, insanlar arasında düzgün hökm verməsi, bunlar hamısı Allahın hökmünə aid. Aydındır? Və o kafir hakim, hansı ki öz dövlətində Yəni, ədaləti ilə, yəni insanların arasında ədalət hökm verirsə belə, o da, o da hansısa bir məsələdə Allahın hökmlə hökm verir. Aydın, baxmayaraq ki, o sənin başa düşdüyün hökmdən getmir söhbət. Aydın, yəni sən hökm deyəndə nəyi başa düşsən? Hökm deyirsən, yalnız onu başa düşsən ki, bəli, Quran, Quran içində ağzı, bəli, əslində o deməkdir. Və həmçində insanlar arasında ədaləti davranmaq da Allah subhanət hala əmr elib, aydındır. İnsanlar arasında ədaləti davranmaq da, bu da Allahın hökmüdür, aydındır. Məsəl üçün, böyüklə böyük kimi, necə Peynəsəm deyir ki, e, böyüyə ehtiram eləməyən, kiçiyə hörmət eləyən deyir, bizdən deyil. Aydındır. Və ya tepənsəm deyir ki, e, məsəl üçün, valideynin yaxşı eləmək, qonşunun haqqını vermək, qonşunun e, yaxşı da ona, bunlar hamısı da Allahın hökmünə aiddir. Aydın, yəni hökm təkcə sən bilən o, o məsələ deyil. Və o insanlar da həqiqi mənada, yəni bu cür məsələlərdən danışanlar, yəni həqiqi mənada əh, eh, iman nədir? Onu dərk eləmirlər. Çünki iman bir şey deyil. Hansı ki, Buxar Rəhməllah və başqa sələflər deyir ki, mən deyir, neçə nəfər, neçə min əhl-sünnədən, mühədislərindən gördüm, alimlərindən gördüm, əhl-sünnə adamlarından gördüm və hamısı deyir ki, iman qalxır və düşür. İman ə, e, taətlə qalxır və asinlə də düşür. Aydındır? Yəni, iman nə deməkdir? İman İman bir dənə tərəfli deyil. Yəni, iman bir neçə tərəflidir. Yəni, həya imandandır, namaz imandandır, oruc imanı aydındır və bunlar bunları dərk eləmədiyindən, dərk eləmədiyindən və bəzi məsələlərdə də, məsələn, namazın qılınması barəsində hökmünün kafir olması, Allahın hökm hökm verilməməsinin kafir olması və bunlar o məsələ hamısının bir-birinə qarışılır. Niyə görə? Çünki onlar bu küfrün şöbələrini öyrənməmişdən qabaq, küfrü öyrənmişdən qabaq, onlar imanı öyrənməli idilər. Yəni, iman nədir? əhl-i sünnədə, yəni əhl-i sünnə iman nədir? Aydındır, onlar əhl-i sünnədə imanın nə olduğunu, istər lüğəti, istər islahi mənada və ya da ki, onun fəhmini, fikrini bilmədiyindən onlar görürsən ki, o, o öz imanla, əhl-i sünnə ilə imanda, əhl-i sünnədə iman nədir? O imanla xavarizən imanı, mühtəz imanı qarşılır bir-birinə. Aydındır, bir məsələdə görürsən ki, e, bu məsələ əhlüsünə haqq e, kimi danışır, o bir rəydə görürsən ki, bu xavar kimi danışır, aydındır və görürsən ki, həqiqi mənada nədən söhbət gedir, o insan, yəni iman nədir, yəni imanın həqiqətin, yəni bilməyib. Və həmçində imanın, yəni şöbələri olduğu kimi və küfrün də, yəni şöbələri var və bugünkü dərsimiz də elə məqsədi odur ki, küfrün, yəni şöbələrini danışaq və küfün şöbələrinin yəni olması barəsində artıq Quranda və sünnədə də ayə və hədisdə hansı ki, <coughs> ayələrin birində Allah sonra buyurur ki, "Mən ləm yahkum və enzallah fa ulaika humul kafirun." Qalə Şeyx İslam, "İnnə nəsə qad yakunu fihim e, men ma'hu şubatun min şu'abil iman və şubatun min şu'abil kufr aw nifaq və yusamma musliman kama nass alayhi Əhməd." Yəni bu dəlillərdən birini e, müəllif rəhməhullah bu ayəni e, həfzəhullah, yəni İbrahim Ruhili bu ayəni gətirib ki, Deyir, kim Allahın hökmünü hökm verməsə, bu nədir? Bu deyir, artıq yəni kafirdir. Və şək yoxdur ki, bu ayənin təfsirində də İbn Abbas kimi, yəni e, tabinlər və həmçində başqa, yəni təfsiri nə deyiblər? Yəni, bu deyir, kufrun duna kufr, yəni insanı küfürdən çıxartmayan küfr. Hansı ki, o bəzi rivayətlərdə deyir ki, leysə kufr əllədi tədhəbun elə. Yəni siz fikirləşdiniz, yəni ağlınız getdiniz, yəni həmən küfür deyil. Və Şeyx Sami ibn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, Həqiqətən dedik ki, insanlar, elə elə insanlar vardır ki, onlarda e, həm şöbən imanlarından, Həmçinin deyir ki, aleykum, həmçinin deyir, küfrün yəni, e, şöbələrindən var və yaxud da ki, nifaq, aydındır. Və deyir, bu deyir, həm müsəlman sayılır, necə ki, buna Əhməd ibn Həmbəl buna yəni, e, nas gətirmişdir. Və qad yakunu muslimən və fiyi kufrun duvnəl kufr əllədi yənqulu, əllədi, e, əllədi yənqulu ənil-İsləm bil-kulyə kəmə qalə səhabə in ibn Abbas və e, qeyru kufrun duvnə kufr fi qovlihi tealə hansı ki, e, Həmçində insanda, müsəlmanda ola bilər ki, e, müsəlmanda həmçində küfr olsansa o küfr ki, onu millətdən çıxarmır. Millətdən çıxarmır. Necə ki, İbn Abbas və başqalar buna, başqa sahabələr buna e, bu ayəni gətirmişlər ki, O mən ləm yəhkum bə ənzəllah fə ulək humul kəfirun. Hansı ki, Allahın hökm hökmü nədir? Onlar kafirdir. Yəni, ola bilər ki, müsəlman, onda həm İslam olsun, həm imanın şöbələri olsun, həm də yəni küfrün, yəni şöbələri olsun. İbn Qeym Rəhmələ buyurur ki, Vəl hökmü bə ənzəlallah min şuabil iman vel hukmu bi qeyri mənzəlallah min şuabil kufr. İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki, Allahın hökmün hökm vermək deyir imanın şöbələrindəndir və deyir Allahın hökmün hökm vermək isə deyir küfrün, yəni şöbələrindəndir. Həmçində sünnədən də buna dəlillər var. Necə ki, Buxari Müslim ittifaq elədi hədisdə Abdullah bin Amr ibn As radiyallahu buyurur ki, "Ənnə Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm qal: "Ərba'un men kunna fi كان منافقا خالصا من كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا, إذا اتمأن خان وإذا حدث كذب وإذا أحد غدر وإذا خاصم فجر فإنسان بوليك dörd şey kimdə e, e, kimdə olsa, yəni kimdə dördü də tamamlansa, o deyir xalis, yəni münafiq olar. Və deyir onlardan biri kimdə olsa, onda deyir nifaqdan bir pay olar. Peyğəmbər buyurur ki, hətta onu tərk eləyənə qədər e, və buyurur ki, əgər ona deyir əminamansıq eləsən, ona xəyanət et, nəsə onu əm, e, yəni əminamansılığa versən, yəni ona əmin e, qorumağa versən, əmanət kim versən, ona xəyanət eləyər. Hətta deyir, danışanda deyir, yalan danışar və deyir, e, əgər ona əhd eləsən, əhdinə yəni e, müxalif çıxar və deyir, onunla mübahisə eləsən, neyin eləyər? Yəni, facillik eləyər. Yəni, facil nə deməkdir ki, ağzını söyüş eləyər, davadalaş eləyər. Bu da yəni, münafiqin yəni, alamətlərindədir. Və həmçində başqa Buxar Yüzün Həsən Abdullah Məsud radiyalan buyuruyor ki, Qala Rasulullah s.ə.v Sibəbul muslim fusuq və qitalu kufur. Və insan buyurur ki, müsəlmanı yalanı söymək fasiqlikdir və onu öldürmək, onunla dalaşma nədir? Yəni küfürdür. Və fihimə ədən min hədith Əbulə radiyallahu ənə Rasulullah s.ə.v qal, Lə tərğəbu ənəbəykum, fəmən rəğəbə ənəbəyi ənəbihi, fəhüvə kufrun. Və Əleyhisselam buyurur ki, atalarınıza yəni, üz döndərməyin. Yəni, insanlar deməsin ki, bu mənim atam deyil, mənim atam odur, mənim atam budur. Kimdir, kim öz atasının üz döndərərsə, o deyir artıq, yəni bu əməldir özü, yəni küfürdür. Və həmçində bu ayə də, yəni Quranda e, nəsx olmuş, yəni tilavəti nəsx olmuş ayələrdəndir ki, Allah sana buyurur ki, Lə tərğəbə ənəbəyikum fəin, fəin, e, fəin, fəin Fə innə kufran ən tərğəbə ən əbəykum. Yəni, Allah subhanə buyurur ki, həqiqdən də atalarınızdan, yəni üz döndərməyin, yəni üz döndərməyin, həqiqdən də bunu eləmək, yəni deyir özü, yəni küfürdür. <coughs> Yəni bu e, küfrün şöbələrinə olan, yəni dəlillərdir ki, hədislərdə və ayələrdə də, yəni buna misallar var. Həmçində Buxari Müslim e, çıxartdığı İbn Ömər radiyallahu anh hədisində buyurur ki, e, qala Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm: "Vaylakum ay vayhakum." Lə tərcu bə'di kuffara yədru bə'dukum riqava bə'd. Pey Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, vay olsun sizə, yəni məndən sonra deyir kafirlərə dönməyin, yəni küfrə dönməyin, hətta bir-birinizin yəni boynunu yəni vurmayın. Yəni burada yəni Peyğəmbər yəni bir-birinin boynu vurmağı, yəni küfrün, yəni əməllərindən olduğunu bildirir. Fakat cəy fi hədil əhədid itlaqun nəbi s.ə.v kufr alə ba'dul məasi likovnə min şabil kufr və hədə fi müqabil itlaqil iman alə bədi təəti likovnə min şabil iman Bu, e, yuxarıda itlaq olunan, yəni qeyd olan hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v bəzi asilikləri, yəni küfrün şöbələrini adlandırmışdır. Necə ki, bunun müqabilində imanın e, şöbələri, yəni itayət adlanılan kimi. Necə ki, bəzi itayət yəni imanın şöbələrini adlandırır kimi, həmçində asiliklər də, yəni küfrün, yəni şöbələrindən salir. Kəmə fi qovli, qovli sallallahu aleyhi ve sellem, əlhəy minəl iman vəl bədələtun minəl iman və mə cəfi mə'nəhumə. Necə ki, Peynəsən buyurur ki, əlhəyə imandandır və deyir, üzrə gülümsəmək, deyir, o da deyir, yəni imandandır. كما قرر العلماء المحققون أيضا ما دلت عليه النصوص من أن الكفر يتألف من شعبه ونصوا على ذلك وعدوه من الأصول المقررة fişar. Həmçində, yəni mühəqqiqlər, yəni mühəqqiq olan alimlər, İbn Teymiyyə kimi e, və s. kimi alimlər, onlar yəni bu e, küfrün e, artıq şöbələrinə, şöbə e, küfrün şöbələrdən ibarət, yəni olduğunu, yəni bildirmişlər. Necə ki, Şeyx İslam İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki: "Və ala hadal asl fa ba'dun nas yakunu ma'u şöbatun min al-kufr və ma'u imanun aydan." Və ala hada varada an-nabi sallallahu əleyhi və səlləm fi tasmiyatil kathir min az-zunub kufran. Subhanallah, İbn Teymiyyə rəhməllah buyurur ki, və bu üsula əsasən, bu deyir, üsula əsasən, deyir, artıq deyir, e, ola bilər insanda həm imanın şöbələrinin olsun, həmçinin deyir, küfrün də şöbələrinin olsun. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v bəzi hədislərdə, yəni bəzi günahları, yəni küfr adlandırdığı kimi, yəni insanda həm şöbənin, imanın şöbələri ola bilər, həmçində, yəni küfrün şöbələrindən də ola bilər. Yəni burada da küfr, yəni dindən çıxaran küfr deyil, küfr burada, yəni hansısa bir günah. Çünki e, hədislərdə və ayədə Yəni imanın, yəni itaətlər imanın şöbələrindən adlan, adlan, adlanan kimi və həmçinin də həmçində asillər də bəzi günahlar da, yəni peyğəmbər onları, yəni küfr adlandırmışdır. Məcmu, Məcmu Fətavadadır. 7-ci cild 355-ci səhifə. Və həmçində İmam İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki: "Və kədəlikəl kufru zul asl və şu'abul, fəkəmə enne şu'abul iman iman" Fəşşəbül kufr kufrun, vəl-həyə şöbətun min şüabil iman, və qillətul həyə şöbətun min şüabil kufr. Həmçinin İbn Qeym Rəhmələ buyurur ki, həmçinin deyir küfrün də küfrün də bir neçə, yəni tərəfi var. Necə ki, e, onun şöbələri var. Necə ki, imanın şöbələri olduğu kimi, həmçində deyir küfrün də deyir şöbələri var. Necə ki, həya şöbə, yəni imanın bir şöbə olduğu kimi, az həya olmaq da küfrün deyir şöbəsinədir. Yəni Görün həqiqi mənada, yəni insan, yəni bu gün, yəni küfrdən, kimisə təkfir eləməkdən, ondan bundan danışan insanlar həqiqi mənada sələflərin, yəni kitablarını oxusaydılar və sələflərin o kitabını sələflər başa düşən kimi, yəni desəydilər, hansı ki onlar görürsən ki, görürsən İbn Teymiyyən harca fitvasını tapırlar və dərhal onu bəyan eləyirlər. O bu həqiqi mənada yəni cahillikdir. Yəni sən bir insanın, yəni İbn Teymiyyə kimi, İbn Qeyn kimi alimin, yəni bir məsələdə, yəni rəyin e, kökünü öyrən, onun dəlillərin, onun necə deyərlər, dediklərin bir yerə cəm elə, sən oradan orta rey çıxar, aydın, amma sən, məsələn, or, qıraqda iki məhz aid verdiyi fitvanı oxu və ya da ki, mütləq fitvanı oxu və dinən ki, İbn Qeyim belədir, İbn Teym belə deyir, bu həqiqi mənədə, yəni cahilidir. Və necə ki, bax, gör İbn Qeyim rəhmələ buyurur ki, həyə deyir, şöbədən bir iman, e, imanın bir şöbəsi olduğu kimi və deyir, az həyalıq da deyir, küfrün bir şöbəsidir. Və sidq şöbətü min şabil iman. Və deyir, sidq deyir imanın şöbələrindən biridir. Və kadib şöbətü min şabil küfrə. Deyir ki, yalan da deyir küfrün yəni şöbələrindən biridir. Və salatu və zəkatu və həccu əsasiyan min şabil iman. Deyir namaz, zəkat, həcc, oruc deyir imanın şöbələrindəndir. Və onu tərk eləmək isə nədir? küfrün yəni şöbələrindəndir. Vəl hukm bənzəlallahu min şöbil iman. Və deyir Allahın hökmünü hökm vermək imanın şöbələrindəndir. Vəl hukm bi qeyri mənzəlallah şöbün min min şöbil küfr. Və deyir Allahın hökmü ilə hökm verməyənsə nədir? Yəni küfrün, yəni şöbələrindəndir. Vəl muasu kullu min şöbil küfr. Və deyir asilər hamısı nədir? Yəni küfrün, yəni şöbələrindəndir. Kəmə enne taat kullu min şöbil iman. Necə ki itaatlər də hamısı yəni imanın şöbələrindəndir. Və bu keçilən e, yuxarıda olan məsələlərin hamısını, yəni qeyd edilənə sonra artıq aşağıdakı, yəni bir neçə, yəni məsələ, yəni bəyan olur və o məsələdən biri odur ki, ənnə şüəbül küfrə leysət alə dərəcədən vahidə. Yəni deyir, küfrün şöbələri, birinci məsələ odur ki, e, yəni yuxarıda qeyd olunanlara əsaslanaraq, yəni 3 e, burada müəllif 3 məsələ haqqında danışır və deyir, birinci məsələ odur ki, yəni ki, e, küfrün şöbələri hamısı eyni dərəcədə deyil. Necə ki, imanın şöbələri hamısı eyni dərəcədə olmayan kimi. Aydın da necə ki, Peygəmbər buyurur ki, imanın e, imanın deyir bidun və sittuna, yəni bir neçə 60 növü e, dərəcə şöbəsi var və onlardan deyir nədir? E, həya deyir imandandır və ən yuxarısı, ən yuxarı dərəcəsi nədir? Ən yuxarısı ləyladır. Aydındır? Yəni imanın şöbələri var və o şöbələr də eyni dərəcə deyillər. Həmçində küfrdə. Küfrdə eyni dərəcə deyil. Fəminhə mə yakfuru biha, yukaffaru biha sahibuha və yuxrucu biha minəd-din və minhə mə la yukfaru biha. Və de, imanın şöbələrindən bəziləri deyir, e, e əməl eləməklə sahibi deyir, dindən çıxmış olur, aydındır. Və bəzilərini eləmək nəsə insan deyir, dindən çıxmış. Necə ki, İbn Qeym Rəhmələ buyurur ki, və şöbil iman qismən, qovuliyyət və fiiliyyə. İbn Qeym Rəhmələ buyurur ki, imanın şöbələri ikidir dillə və di əməllə. Həmçinin küfrün də qədərkə şöbəl küfrün əvan və dil küfrün də şöbələri ikidir, qovliyyətun və fiiliyyə. Yəni dillə və əməllə. Və min şöbəl iman qovliyyə şöbəl yucibu zəvalhə zəval iman. Və di imanın e, dillə olan şöbəsindən deyir, e, elə şöbəsi var ki, o şöbə itməklə imanın əsli itmiş olur. Məsələn, kəlmə-i şahadət. İman kəlməyi insan, müsəlman kəlməyi şəhadət tərk eləsə, onda iman qalır yoxsa qalmır? qalmır. Yəni, yəni elə imanın şöbələri var ki, o yəni dinlə olan şöbəsi. İnsan onu tərk eləməklə imanın əsli itmiş. O da yəni kəlmə-i şahadətdir. Və qədərqə min şəbül feyli mə yucibu zəvalə zəval iman. Həmçə deyir ki, e, imanın şöbələrindən də elə əməllər var ki, insan onu tərk eləyir, həmən insan, yəni dini tərk eləmiş olur. Yəni ki, elə şöbələrdə, yəni dillə və feillə olan şöbələr elə qismi var ki, insan o eləməklə, insan o eləməklə, yəni mürtəd olmur, yəni imanı itməmiş olur. Amma eləsi var eləməklə insanın, yəni imanı, yəni itmiş olur. Və qədərkə şüəbül kufrul qovliyə vəl feiliyyə fəkəmə yəqfuru bi ityani bi kəlmətul kufr ixtiyaran və ya şübətun min şəbl kufr. Həmsin deyir ki, küfrün də dinlə olan elə şöbəsi var ki, İnsan onu deməklə, ixtiyarı halda onu deməklə insan neyiniyir? Artıq yəni küfr etmiş o. Necə ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki, insan dili ilə heç bir ehtiyac olmadan, nə, heç bir yəni, e, sıxıntı olmadan, onu məcbur eləmədən, ikrah olunmadan bir küfr söz deyirsə və qəlbi ilə də onu bilirsə, o insan artıq nə olur? Deyir, kafir olur, aydındır. Və həmçində və qədəlkə, e, və qədəlkə yukfaru bi fe'li şöbəti münşəb kəsucud lissanəm o səhnədu bil musaf. Həmçində deyir ki, e, küfrün elə də şöbələri var ki, yəni əməli şöbələri var ki, insan onu eləməklə, necə ki, bütə səcdə eləməklə və deyir Qurana, yəni e, mırdaçlığa atmaqla insan bu ilə artıq nə olur? Deyir, insan bu ilə kafir olur. Yəni, həqiqi mənada e, bu birinci məsələdə, yəni müəllif nəyə qeyd eləmək istəyir? Müəllif qeyd eləmək istəyir ki, yəni ki, e, imanın şöbələri olduğu kimi, yəni iman şöbələrdən ibarətdir və o şöbələr, imanın şöbələri dil və feillə olan şöbəsi var. Aydındır? O dillə olan şöbə elə elə məsələ var ki, insan onu dillə deməklə insan nə edir? İnsan imanın əslini itirmiş olur. Necə ki, insan, məsələn, əgər dillə kəlmə şəhadətini demirsə, məsələn, insan kəlmə şəhadət tərk edirsə, insan nə edir? İmanı təmiz itirmiş olur. Və həmçində əməllə. İnsan əgər e, imanda əgər əməllə eləmirsə, insan əməli neynir? Əməllə imanın əslini yəni itirmiş olur. Və həmçində deyir küfür. İman kimi küfrün də deyir şöbələri var və onun da şöbələri deyir iki hissəyə ayrılır, dinlə və feillə. Aydındır? Və deyir dinlə elə e, küfrün elə şöbəsi var ki, insan onu deməklə mürtəd olur və feillə də insan eləyəməklə insan mürtəd olur. Və baxın, görün, misallar nəyə çəkirlər? Misallar, birinci dinlə olan misala e, İbn Teymiyyə, Rəhm, İbn Qeym Rəhmələ burada Yəni, ixtiyarı küfür sözü deməyə misal çəkir. Məsələn, insan ixtiyar sahibidir, onu e, ikrah eləmirlər, döymürlər, söymürlər, aydındır. İnsan küfür sözü işlətməsi, Allaha, Rasuluna, Qurana qarşı küfür sözü işlətməsi, bu insan deməklə nə olur? İnsan kafir olur, aydındır. Amma ikinci isə misal, yəni əməllə olan isə, hansı ki, əməli etməklə insan mürtəd olub, buna da misal nəyi çəkir? Buna da misal çəkir, e, bütə səcdə eləməklə, yəni bütə səcdə eləməklə və həmçinin də yəni Quranı mırdasıq eləməklə, yəni Quranı mırda yerə atmaqla, yəni e, bu cür halları yəni insanın mürtəd olduğunu hesab edir. Amma görürsən burada Allahın hökmünü hökm vermək və s. bu cür misallar çəkmir. Həmçində namaz kimi, həmçində zəkat kimi. Niyə görə? Çünki onlar onlar birbaşa onu tərk eləməklə insan heç vaxt kafir olmaz, hətta ona nə etməyə qədər Hüccət qalıb onun eytiqadın bilmiyinə qədər. Aydındır, düzdür. Yəni, bu misalları misal sim çəkirlər. Hansı ki, dörd əməl var ki, Allahı söymək, Peyğəmbəri söymək, ona bütə səcdə eləmək və həmçində e, Quranı mırdar yerə atmaq, yəni Quranı bu cür mırdarsızlıq eləmək, bunlar əməlləri eləməklə insan nə olur? İnsan deyir, yəni birbaşa kafir olur, aydındır. Necə bunu İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur. Və Habis Həkəm Rəhməla buyurur ki, hansı ki, biz keçən dərsdə onun yəni, e, dediyini təmiz oxuyub tərcümə eləmişik və ondan soruşanda ki, əgər biz deyiriksə ki, əməllər kiçik küfür aidsə, bu dörd əməli istisna eləyən nədir? Habis Həkəm Rəhməla buyurur ki, bu dörd əməl eləməklə insan ona görə və yaxud da bunun kimi olan əməlləri eləməklə insan niyə görə kafir olur? Çünki insan, İbn Teymi Rəhmələ buyurur ki, insan bunu elə, eləyəndə, dili ilə deyəndə artıq insan nə eləmiş olur? artıq yəni qəlbi ilə bunu etiqad eləmiş olur ki, insan budur. Aydın çünki insan oturduğu yerdən Allaha söyməz, Rasulunu söyməz. İnsan oturduğu yerdən məsəl üçün e, Quranın burada yer atmaz neyimiz aydındır. Yəni bu qəlbdə etiqad var ki, yəni buna ikrah olunmayıbsa, buna məcbur olunmayıbsa, bu qəlb, qəlb buna meylidir ki, insan yəni bunu eləyir. Ancaq başqa əməllər var. Məsəl üçün namazı tərk eləmək barəsində və hətta Allahın hökmünü hökm verir məsələsində. Bu cür məsələlərdə isə onun birbaşa onu tərk eləməsi ilə yanaşı ona küfr hökm vermək olmaz. Hətta ona hüccət elib bəyan qaldırmayana qədər. Aydındır? Çünki ona hüccət eləyəndən sonra artıq sənə bəyan olur bu onu etiqad edir, yoxsa yox. Aydındır? Yəni, bütün məsələlər, istər hökum məsələsində, istər namaz barəsində, əgər insan onun halallığını etiqad edirsə, bəli, başqa məsələ. Yox, əgər insan onu mücərrəd tərk eləməklə ona küfr hökmünü verməkdən ötəri ona hüccət qaldırmaq lazım, ona bəyan eləmək lazımdır. Əgər onun etiqadı bilinəndən sonra artıq, yəni onun məsələsi, yəni aydın olur. Və ikinci, yəni yuxarıda keçilən, yəni bölməyə aid ikinci məsələni burada müəllif qeyd edir və o da ənəhu qad yəctəmu fi raculu ba'du şabil iman və ba'du şabil kufr yəctəmu fihi kufrun və iman bihədəl etibar. Və deyir, ikinci məsələ odur ki, e, elə insan ola bilər ki, onda e, insanda həm imanın şöbələrindən bəziləri, həmçində küfrün də bəzi şöbələri insanda neynəsin? İnsanda yəni cəm olunsun. Necə ki, İbn Teymiyyə rəhmələ buyurur ki, وَقَدْ يَجْتَمِ فِي الْعَبْدِ النِّفَاق وَإِيمَانِ وَكُفْرٌ وَإِيمَانِ İbn Teymiyyə rəhmələ buyurur ki, artıq deyir, bir qulda nifaq və iman və küfür və iman nə ola bilər? İnsanda, yəni cəm ola bilər. Bu da Məcmu Fətavada 7-ci il 353-cü, yəni səhvədədir. Ve hemçinin İbn Geym Rahmanallah buyurur ki Arba'un ma kana fihi kana munafikan halisan. Yani bu hadisten sonra İbn Geym Rahmanallah buyurur ki Fe'dalla ala ennehu yeştemi fil racul nifak ve islam ve kedelik erriya ve şirk فإذا رأى الرجل فيه شيء من عمله اجتمع في الشرك والإسلام وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل بما أو فعل ما سماه رسول صلى الله عليه وسلم كفرا وهو ملتزم للإسلام وشرعه فقد قام به كفر وإسلام وقد بين أن المعاصي كلها من شعب الكفر كما أن التعاد كلها من شعب الإيمان İbn Qeym rəhməllah bu hədisi ki, hansı ki, dörd şey insanda olsa, ha, xalis müvafiq olar. O hədisdən sonra buyurur ki, bu onu göstərir ki, ona dəllət edir ki, artıq bir insanda nifaq və İslam cəm ola bilər. Və həmçində riya və şirk bir insanda cəm ola bilər. Əgər deyil, bir insan, bir insan bir əməlini göstərirsə, yəni Allah üçün eləmirsə, yəni onu riya üçün eləyirsə, o insanda artıq şirk və İslam yeyiniyər, yəni cəm olar. Və deyir, əgər deyir, Allahın hökmü ilə hökm vermirsə, Allahın hökmünə hökm vermirsə və yaxud da ki, Peyğəmbər s.ə.v-in küfr adlandığı bir əməli eləyirsə, görün nə deyir? Və deyir, o artıq deyir, İslama iltizəmlidirsə, İslamın yəni, əməllərinə iltizəmlidirsə, artıq deyir, onda küfür və İslam neyiniyər? Yəni, cəm olurlar. Subhanallah və açıq əşkardır ki, yəni insan əgər müsəlmansa, hansısa bir asili eləyirsə, o insanda artıq küfür və İslam cəm oluna bilər. Aydın çünki Peyğəmbər İslam asiliyəri küfür adlandırır, necə ki, taətləri, yəni iman alandırdığı kimi. Artıq deyir, bunlar onu bəyan eləyir ki, e, asililər hamısı şö küfrün, yəni şöbələrindəndir. Necə ki, itayətlər hamısı imanın şöbələrindəndir. Fəl-əbdu təqumu fəl-əbdu təqumu bihi şöbətun aw aktar min şəbil iman və qad yusammi fi tilka şöbətin mu'mina. Deyir ki, o qulda ki, hansı ki, imanın bir çox şöbələr əgər o müsəlmanda, o qulda varsa, o deyir artıq deyir mömin adlanan bilər. Necə ki, e, onda küfrün şöbələrindən cəm olunduğu kimi o insan yəni kafir də alına bilər. Yəni kafir nə barədə? Yəni o iman e, asillərə görə. Yəni bu bunun da əsli E, bunun da əsli, yəni yenə də əhlüsünən etiqadına qayıdır ki, yəni müsəlman, yəni əhlüsünən etiqadına görə, yəni burada İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, e, hanı hə, necə ki qulda imanın, yəni imanda məsələn imanın şöbələri çoxdur, düz deyil. O insan şöbələrin hamısını eləmir. Bir neçəsini eləməklə o qul mömin adlana bilər. Necə ki, həmən qul, həmən qul asiliklərin də bir neçəsini eləməklə o asiliyə yönə adana bilər Yəni, kafir adamlar, o küfrdə nədir? Onu İslamdan çıxartmayandır, aydındır. Bu da əsli əhlüsünün etiqadına qayıdır ki, əhlüsünlə əgər bir müsəlmanı asi eləyən görsələr, yəni problem burada nədədir? Yenə deyirik, problem bunda o həqiqi məndə ondadır ki, o cahillər iman əslinədir, onu bilmirlər. Və bu insan haqqında əgər o insan Allahın hökmünü hökm vermirsə, o müsəlmandır, aydındır. Namaz qılır, oruç tutur və Allahın hökmünü hökm vermir, aydındır. Yəni, burada yəni, etiqaddan getmir. Belə bir halda o insan hökum necədir? O insan hökum əhlüsən etiqadına görə, o insan ə, e, taətinə görə, taətinə görə müsəlmandır və asilinə də görə nədir? Asilinə görə də yəni kafir sayılır. Yəni kafir nə barədə? Çünki ə, e, əməllər, asiliklər, yəni küfrün yəni şöbələrindən sayılır. Aydındır? Həmçində ə, e, İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki: "Və qad yusan bitilka şu'batu mu'minan" Və deyir, bu şöbələri eləməyinə görə, yəni taətləri eləməyinə görə deyir, mümin saləblər kəmə ənəhu qad yusəmən bi şöbəti müşabəli kufrı kəfrən. Necə ki, e, şö, küfrün də şöbələrindən biri, yəni küfr yəni, adlanan kimi. Və qad lə yutləqu aleyhi hədəl isim. Və həmçən deyir ki, bununla yanaşı ona deyir, bu isimdə, bu adda yəni itlaq olunmaya da bilər. Və bu da onu göstərir ki, e, yəni müsəlman Əgər e, əhlüsün etiqadına görə bir insan asi insansa, biz ona demirik onun imamını kamil. Çünki onlar onlara belə söz deyəndə ki, e, bu belədir, bu belədir, misal çəkəndə ki, insan günah işlətməklə, yəni kafir olmur, dərhal nəyi misal çəkirlər? Misal çəkir ki, məsəl üçün, filan raqqasə, filan müğanim müsəlman, Yusuf müsəlman deyil. O sualı qoyaq qırağa. Mən sənə sual verirəm ki, əgər bir insan, bir insan cahil insandır, aydındır, kafir insandır, fərqi yoxdur. O insan dedi ki, bəli, mən lə ilallah Muhammədən Rasulullah kəlməsini qəbul eləyirəm. Ay, bunu demən insan e, müsəlman olursa kafir olur. Deyəcək, o həmən adam deyir müsəlman. Aydındır? Yaxşı, o müsəlman oldu. Yəni, müsəl İslam çərçivəsində daxil oldu. Düz deyil? Yəni, İslam çərçivəsində daxil oldu. O, ilə yola Muhammedən Rasulullah kəlməsini etiqat edir deməyi ilə yanaşı, getdi zinə elədi. Müsəlman müsəlman deyil, deyəcək müsəlmandır. Getdi mahnı oxudu. Müsəlman müsəlman deyəcək, müsəlmandır. Getdi rəqs elədi. Müsəlman müsəlman deyil. Müsəlman necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbu Zər rəziyallahu deyir ki, deyir ya Rasulullah, deyir müsəlman zinə eləsə, oğul eləsə belə, deyir bəli, zinə eləsə, oğul eləsə də belə. Üç dəfə təkrar eləyir. Hətta peyğəmbər deyir ki, rəğm ənfi Əbu Zər. Deyir, Əbu Zərin elə bir ki, özü istəməsə belə. Yəni, müsəlman asi ola bilər, müsəlman sinə eləyə bilər, müsəlman oğluq eləyə bilər. Aydındır, çünki bu asili idi, aydındır. Və bizim əhlüsün etiqadına görə həmən o insanlar, kamil mömin insanlar, imanlı insanlar saymırlar. Onlar imanlarına görə, yəni onlarda imanın bəzi şöbələri olduğuna görə onlar mömin sayılırlar və onlar da asilərin bəzi şöbələri olduğundan onlar da kafir sayılır. Yəni, kafir o dindən çıxaran kafir deyil deyil. Yəni, əməlinə görə, imanına görə, taatinə görə mömin salih və asinə görə də fasiq salih. Aydındır və fasiq, yəni müsəlmandan salih. Yəni, bunlar isə deyirlər ki, Xeyr. Yəni o müsəlmansa, o onu eləməli deyil. Yəni o onu özündən başqasına aid eləyirlər. Yəni sən, mən, əgər la ilaha Muhammed Rasul dediksə, biz namaz qılmalıyıq, oruç tutmalıyıq. Aydındır? Yəni biz bütün əməlləri yerinə yetirməliyik. Biz hansı əməli tərk eləməyimizlə biz kafirik. Sən özün necə? Din mən özüm etiqad eləmirəm ki, deyir. Yəni, gör nə qədər cahil olasan ki, sən öz əməllər və bəraət qazandırırsan, çünki sən etiqat eləmirsən. Yaxşı, mən zina eləməklə, oğulluq eləməklə, araq içməklə, sən mənim etiqadını bilirsən, mən etiqat eləmə halaldır yoxsa yox? Yox. Sən o nə vaxt bilə bilərsən, sən mənə hüccət qaldırır. Bu da onu göstərir ki, insana bir bəyan eləməkdən ötər hüccət vacibsə vacib deyil. Çünki zahiri əməllərə görə heç vaxt hökm vermək düzgün deyil, aydındır. Necə ki, e, sahabə Şamdan qaydanda, deyirsən Muaz ibn Cəbəl Şamdan qaydanda Peyğəmbər Peyğəmbər səcdə elədi. Və Peyğəmbər demədi sən kafirsən, mürtədsən. Peyğəmbər o nə dedi? Deyir, ya məhz bu elədiyin nədir? Deyir, ya Rasul, mən orada gördüm ki, onlar öz seyidlərinə, qövmlərin, axılarına səcdə edirlər və mən dedim ki, sən buna daha layiqsən. Peynəsəm bildi ki, artıq ondan bəyan elədi. Ona hüccət qalır və onun hansı səbəbdən bunu elədiyini aydınlaşdıqdan sonra və dedi ki, ey Muaz, əgər səcdəyə Allahdan başqasına layiq olsaydı, mən deyir, qadına əmr eləməyin əsinlər, öz zövcələnə səcdə, aydındır. Və bu da nəyə görsə, bu da onu göstərir ki, insan biri bir hasil eləməklə insan ona heç vaxt hökm verməli deyil, aydındır, düzdür. Zahirən deyilir, Qurana məxluq deyən kafirdir, Qurana filan şey deyən kafir, aydındır. Ancaq o insanı, fərdi insanı tətbiq eləməkdən ötə nə eləmək lazımdır? Ona hüzət qaldırmaq lazım. Və bunlar nə mütləq, nə müəyyən küfrü aid elə bilirlər, nə iman, həqiqətül iman əhlüsünə nədir, xabar nədir, bunları bilmədiyindən və bunlar ən böyük də problem odur ki, bunlar öz elədiklərinə, üzür qazandıra bilirlər, sənin mənim elədiyimi, əlinin və əlinin elədiyinə isə üzür qazandıra, yəni bilmirlər. Və bu bölmələrdə, yəni bu keçiləndə üçüncü məsələ, İbrahim Rüeylin gəldi, üçüncü məsələ odur ki, Ənə mən qamət bir şöbəti min şəbil kufr fə innə dəlikə lə yəzil ən musamməl İsləm. Və deyir, bu üçüncü məsələ odur ki, bir insanda əgər küfrün hansısa şöbələri varsa, o insandan İslam adı neynəmir? Yəni, itirmir. Və lə yəstəhəqü musamməl iman mutlaq. Həmçində o mütləq mömin də, iman da adı neynəmir? Yəni, qazanmır. Vəqat تغلب عليه شعب الإيمان ويكون إلeyhi akrab və qad taglebu aleyhi şabil kur və yekun ileyhi akrab. Və o insan hansında ki e, həm küfr ola bilər, həm də imanın şöbələri ola bilər. Və o deyir, nə mütləq kafir adlanmır, nə də mütləq mömin adlanmır. Və o özündə olan imanın çoxluğuna görə, yəni əməllərin çoxluğuna görə o insan e, mömin də adlana bilər və o küfrün, yəni e, asiliyin çoxluğuna görə o insan deyir, ha, e, kafir də yəni adlana bilər. Yəni, küfrə adlanmaq deyil, yəni deyir, ona daha yaxın ola bilər. Necə ki, Şeyx İslam İbn-Teymi Rəhmələ buyuruyor ki, yəni onun da e, yenə danışığı e, Məcmə Fətavadadır, Məcmə Fətavadadır. Həmçində Şeyx Albaninin e, iman kitabında, yəni Şeyx İbn Teymiyyənin Albanin təhqil etdiyi iman kitabında da bu e, məsələ orada qeyd olunur. İbn Teymiyyə rəhməhullah buyurur ki: "Fəmən kana fi iman və nifaq yusamma musliman." E, necə ki, İslam insan birində əgər iman və nifaq varsa o insan deyir, müsəlman olanır, idliysə huva dunal münafiqil mahd. Əgər o deyir, xalis münafiq deyilsə, çünki Peyğəmbər deyir ki, dörd şey kimdə hamısı olar, e, bitərsə, tamamlanarsa, o deyir xalis münafiq olar. Əgər deyir, onlardan biri olarsa, onlardan biri olarsa, artıq onun nə olmuş olar? Nifaqdan bir pay olmuş olar. Və İbn Teymin rəhməhullah buyurur ki, artıq deyir, bir insanda nifaq və imandan bir hissə ola bilər və bununla da insan müsəlman allanır. Əgər onda o nifaqın dörd alaməti tamamlamayırsa. Və idə kənə nifaqan ağləb ləm yəssaq ismul iman. Və dilə gedir onda nifaq deyir, daha çoxdursa o deyir, İslam adını, yəni iman adına yəni layiq deyil. Bəlisin münafiq əhəqqü bihi və ona münafiq adı nədir? Ona daha haqlıdır. Fəinnə, fəinnə fihi bəyadan və səvadan və səvadu əqtər min bəyadı. Və deyir, onda ağ və qara da var və onun qarası nədir? Qarası deyir, ağından daha da çoxdur. Və huvə bi ismil əsvad əhəqqu minhum bil ismil əbiyyət. Və deyir, belə olduğu zaman, əgər birində deyir, bir şeydə qara rəng çoxsa, ağ rəng ağdırsa, baxmayaraq ikisi də var, o deyir, hansı ağdır daha layiqdir? Qaraya. Çünki deyir, onun qarası ağından, ağından daha çoxdur. Necə ki, Allah subhanətə Quran kəmdə buyurur ki, Hum lil kufri yevmə idin aqra minhum lil iman. Onla Əl-İmran surəsinin e, 167-ci ayəsində alsan buyurur ki, onlar həmən günü küfrə imandan, yəni daha yaxındılar. Subhanallah, görürsən ki, həqiqi mənada, yəni e, ümmətin alimi, Allahdan qorxan alimlər bunlardır ki, onlar danışdıqlarına və onların fəhimlərinə həqiqi mənada Quran və sünnə də ispat eləyir ki, onların fəhmi həqiqətən də yəni, düzgün fəhmdir. وأما إذا كان إيمانا أغلب ما هو نفاق والساق به من الوعيد ləm yakun aidən minəl mu'mininə əl-mu'udunə bil cənnə. Və həmçinə deyir ki, əgər onda deyir, e, onda iman çoxdursa və onda nifaq azdırsa və o deyir, e, bununla deyir, e, şam xas deyir, e, münafiq də adlanmır və həmçinin deyir ki, cənnətlə müjdələnən də möminlər də adlanmırlar. Aydın, yəni ki, yenə əsli nəyə qayıdır? Yəni o öz tayətinə görə mömin sayılır və asinə görə sayılır, yəni fasiq, yəni kamil imanı olmayan, yəni sayılır. Necə İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki, "Və hahuna hə aslun axir və huwa ennehu la yelzamu min qiyam şu'bin min şu'abil iman bil abd an yusamma mu'minan və in kənə məqama bihi imanən. E, İbn Qeym Rəhməl deyir ki, və buradan da, yəni bu danışıqlardan da bir əsas çıxır. O əsas odur ki, hərdən ola bilər ki, bir, bir qulda artıq deyir, imanın bəzi şöbələri olmaqla o deyir, mömin sayılmır və əgər deyir, baxmayaraq ki, bir neçə şöbə onda olmaqla yanaşı. Yəni, insan əgər e, onda həm itaət var, həmçin asillər də var, yəni o asillər çoxdursa, baxmayaraq ki, o itaəti yerinə yetirməklə yanaşı o insan deyir, yəni mömin deyir, sayılmır. Və lə min qiyami şabi min şabli kufrə bihi ən yüsəmmə kəfirən. Həmçin deyir ki, o insanda deyir, E, küfrün bəzi şöbələrinin onda olmağı ilə yanaşı o insan deyir, kafir də allanmır. Və innə və inkənə məqama bihi kufran, hətta deyir, onu elədiyi belə, yəni küfr olsa belə. Subhanallah. Kəmə ənəhu lə yəcə min qiyamə cüzün min əcəl ilm bi ən yüsəmə əlmən. Necə ki, deyir ki, e, bəzi insanlarda e, elmin bəzi hissəsi olmaqla o deyir, alim sayılmaz. Və lə mən qamət bihi mərfətun bə'dül məsəl iləl fiqh və tib ən yüsəmə fəqiyyən və lə tabiban. Həmçində ki, bir insanda əgər bir balaca fəqih, fikli varsa və ya bir balaca təbiblik varsa, o insan deyir, nə fəqih, nə də deyir, həkim, yəni adlana bilər. Və lə yəmnəu zəlik ən tüsəmmə şöbət iman imanə. Və bu da deyir ki, ona mani eləmir ki, imanın şöbələri iman allansın və şüabin nifaqı nifaqan və şəbil kufr kufran. Və bunu da yanaşı deyir, o deyir mani deyil ki, e, imanın şöbəsi iman adlansın və də nifaqın şöbəsi nifaq adlansın və küfrün də şöbəsi, yəni küfr adlansın. Və həqiqi mənada budur. Sələfi salihin mənhəci budur. Yəni sələfi salihin bu küfrün şöbələri, yəni ən böyük, yəni problem olan məsələ odur ki, yəni bu küfrün şöbələri həmən insanlar yəni düzgün başa düşmür. Yəni ki, insan bir itaəti asili eləməklə, asili eləməklə ona necə deyərlər, e, ona ə, e, kafir adlandırması. Necə ki, məsələn, onlar bugün həmən camata baxsan, görəsən, subhanal, zahir əməllər yoxdur. Zahiri, yəni vacib olan əməllər yoxdur, amma yenə də özlərini adlandırırlar onlar kamil möminlər, müvahidinlər. Yəni ki, bugün Azərbaycanda xalis tovhid əhlidirlər. Yəni tovhidi bunlardan yəni zor bilən yoxdur, bunlardan imanısı yoxdur. Amma zahirən bunlar nədirlər? Fasiqdirlər. Zahirən əməllərin, yəni güzəyə qoysan bunlar nədirlər? Xalis fasiqdirlər. Xalis niyə görə? Çünki bütün zahiri əməllər, yəni İslamı oxşayan əməllər bunlarda yoxdur, aydındır. Amma bununla yanaşı onlar, bu cahillər özlərini əla mömin adlandırılır, muahidinlər adlandırılır. Niyə görə? Güya bunlar etiqad eləyirlər ki, Allahın hökmünə hökm verməyən kafir. Ona hamı etiqad eləyir. Amma o etiqadda fərq var. O etiqad necə olunmalıdır? Hansı küfürdür o? O İslamdan çıxardan yoxsa çıxardandan çıxardan deyil, aydındır? Hansısa bir əməli tərk eləmək kafirlik yoxsa küfrü deyil. Bəli, əgər sən elədiyin əməllərə görə özünə üzr qazandırırsan, özünü, yəni bir mən etiqad eləmirəm, elə belə əməli tərk eləmişəm, hansı bir mühüm məsələyə görə, yəni sən o üzrləri özünə qazandırırsan, amma əliyə və əliyə, yəni qazandırmısan. Və həmçinin burada İbn Qeym, yəni gözəl xatiməsi var. İbn Qeym rəhməhullah buyurur ki, necə ki deyir, e, insanda deyir, əgər imanın bəzi şöbələri olmaqla və onun da asilən bəzi şöbələri olmaqla, o insan deyir, e, mömin sayılmaz. Necə ki, deyir ki, e, küfrü də, e, insanda deyir, bəzi küfrün şöbələri olmaqla, o insan deyir, yəni kafir də sahabət. Necə ki, deyir, məsəl üçün, yəni bugünkü yəni, cahillər kimi deyək, yəni özlərini hökum bu qeyri-mənzə Allahda bu məsələdə özlərini, yəni əla, yəni bilicilər sayırlar və bu məsələyə görə onlar alim sayılmaz, çünki müəyyən bir, yəni elmdən, müəyyən bir e, hissəni bilən adam, məsələn, tam ki, yəni elm, həqiqətən elmin həddi buluğu yoxdur, tam ki, insan e, elmin müəyyən bir hissəsini, yəni əla bilə bilər. Məsələn, tam ki, biri miras bölməsini çox gözəl bilə bilər. Və də biri, məsəl üçün, ərəb dilin qaydasını, incəliklərini, ixtilafa çox gözəl bilə bilər və bununla yanaşı müəyyən bir cüzü hissəni bilməklə o insan, İbn Qeym deyir ki, o insan alim sayıla bilməz. Necə ki, deyir ki, əgər insan bir damcı fiqih var, varsa və yaxud bir damcı məsəl üçün qan, alma, qan almaq bilirsə və yaxud da ki, baş ağrıyanda aspirin dərman bilirsə, bu nə deməkdirsə, bu o demək deyil, o həkimdir və yaxud da ki, fəqid aydədir. Yəni, müəyyən bir şeyi bilmən o insan deyir, həkim və yaxud da ki, alim adlanmaz. Necə ki, deyir, insanda əgər deyir, küfrün də bəzi şöbələr olmaqla o insan deyir, yəni kafir, yəni sayılmaz. İbn Qeym kitab-ı Salə. Yəni İbn Qeymin bu dediklərinin çoxusu yəni kitab-ı Salədir. Hökm e, e, E, kitab-ı Usulə və Hökum Tariku. Yəni namazın hökm və onu tərk edən hökm barəsində İbn Qayyim yəni bunları danışır. Və bununla da inşallah bu bölmə bitir və gələn dərsdə inşallah yəni böyük küfrün hökmü və onun əhlinin hökmü və inşallah kiçik küfrün hökmü və onun əhlinin hökmü barəsində danışacağıq. Və düzünə Allah bilir və sallallahu Muhammedin və əl-Muhammed. Və Allah Subhanahu arzu eləyir inşallah Subhanahu taala yəni bizim yəni bu İbrahim Rüelin bu kitabını həqiqi, həqiqi mənada, yəni insanlar, yəni kim həqiqi mənada qəflətdədirsə, yəni Allahdan arzu eləyir ki, yəni ki, əgər ərəb dili bilirsə belə, yəni şərt deyil, yəni gəlib otursun, dəstə qulaq alsın. Heç olmasa əllərinə keçsin o kitabı, bir dənə yaxşı-yaxşı oxusunlar və Allah Subhanahu hər dəfə oxuyanda hidayət arzulasınlar ki, Allah Subhanahu onlara Yəni haqqı haqq kimi göstərsin, onu ittiba eləmək onlara muvafiq eləsin və batili batili kimi göstərsin və onlara onlardan yəni yaymağı onlara nəsib eləsin və həqiqi mənada haqq, yəni haqq yəni bizim etiqad elədiyimiz haqq budur. Hansı ki biz nəyi etiqad eləyiriksə, yəni onu da isbat eləməyə çalışırıq və bu isbat da yəni mənim sənin rəyi ilə deyil, bu sələflərin, yəni rəyi ilə olmaz. Çünki bu ümmətin sonu heç vaxt nicətə çatmaz hətta ümmətin əvvəlindəki kimi olmayan, necə ki, İmam Malik Rəhmalov bilir ki, bu ümmətin axırı heç vaxt nizata çatmaz, hətta əvvəlindəki hal olmayana qədər. Yəni ki, e, bizim etiqadımız olmalı kitab və sünnə sələfisi aləyin başa düşdüyü kimi. Əgər o kitabı və hədislər ayəni mən öz başa düşdüyüm başa düşəcəyəmsə, onda sələflərdə mən heç bir yəni, pay yox. Yəni, mən özüm ayrıca bir dövlət, ayrıca bir yəni sələfəm. Ona görə Allah subhandan arzu edir ki, Allah subhanətə Allah yəni eşidib bizi faydalardan eləsin. Və düzün Allah bilir və sallallahu Muhammedin və aləl Muhammed.